عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله pada hari ini kita merayakan salah satu dari dua hari raya kaum muslimin yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita senantiasa melantunkan zikrullah subhanahu wa ta'ala membesarkan Allah jalla wa ala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عيد الأضحى yang merupakan salah satu di antara syiar Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengagungkan hari yang mulia ini mengagungkan syiar dari syiar-syiar agama Allah tabaraka wa taala الله جل وعلا berfirman ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب barang siapa yang memuliakan yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala maka itu termasuk di antara bukti ketakwaan hati-hati para hamba hari raya Idul Adha adalah merupakan hari di mana kaum muslimin disyariatkan untuk menyembelih hewan-hewan kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru isma Allah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." فإلهكم إله واحد فله أسلموا Wabashirin muhbidin Allah Jalla wa'ala menerangkan Bahawa pada setiap umat Kami telah menetapkan Setiap dari mereka ibadah manasik Ibadah kurban Ibadah menyembelih hewan Sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kemudian mereka menyebut nama Allah Atas rezeki yang Allah azza wa jal berikan kepada Mereka dari hewan-hewan ternak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tujuan dari berkurban, fa ilahukum ilahun wahid. Bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah hendaknya kalian berserah diri. Wa basyirul mukhbitin dan sampaikan kabar gembira kepada mereka yang senantiasa berserah diri kepada Allah tunduk dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang disyariatkannya menyembeli hewan kurban lalu kemudian Allah jalla wa ala menyebutkan tujuannya yaitu agar kemudian seorang hamba mentauhidkan Allah jalla wa ala senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum bahwa apa yang kita sembelih, apa yang telah kita keluarkan dari harta-harta kita untuk berkorban semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah akan sampai kepada Allah darah-darah yang ditumpahkan tidaklah sampai kepada Allah Jalla wa'ala daging-daging yang dipotong pada hari kurban tersebut namun yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan seorang hamba dalam berserah diri hanya kepadanya Allah Jalla wa'ala berfirman layyanalallaha luhumuha wala dima'uha ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Allah Jalla wa Ala menerangkan bahawa tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya demikian pula darah-darah yang ditumpahkan akan tetapi yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Azza wa Jalla telah menundukkan hewan-hewan tersebut untuk kalian agar kemudian kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang senantiasa berbuat ihsan telah diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kala beliau menafsirkan makna wa basyiril muhsinin beliau mengatakan wa basyiril muwahhidin dan sampaikan kabar gembira kepada mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa taala beribadah kepada Allah jalla wa ala semata dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Demikianlah sikap seorang muslim, demikianlah sikap seorang mukmin menjadikan seluruh jenis ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari segala niat yang dapat merusak ibadah tersebut. Dari niat riya, dari niat sumah, berbangga diri di hadapan yang lain. Kita menyembelih, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang mengingatkan kita kepada kisah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang menjadikan sunnah bagi orang-orang setelahnya dalam berkurban sebagai bentuk pengorbanan mereka dan sebagai bentuk kesabaran mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk rasa cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla yang melebihi kecintaan mereka kepada selainnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan ujian yang sangat berat dalam hidupnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada beliau seorang anak yang saleh seorang anak yang penyabar Ismail alaihi salam beliau tumbuh sebagai anak yang saleh yang dididik oleh seorang wanita yang salihah lalu kemudian pada saat beliau beranjak dewasa Allah azza wa wajal memberi ujian yang berat bagi Ibrahim alaihi salam di mana Allah azza wa wajal memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang saleh tersebut. Ini adalah merupakan ujian yang berat yang tidak diberikan kepada selainnya. Dan demikianlah Allah Jalla wa'ala menguji para Nabi dan Rasul. Ujian yang menimpa para Nabi dan Rasul lebih berat dibandingkan ujian yang menimpa selainnya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi karunia anak yang saleh.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 seorang anak yang halim, yang saleh, yang penyabar, yang senantiasa tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma hasai, fatafara ulama, fatala Ismail alaihi salam bersama dengan Ibrahim menaiki sebuah bukit. Dan disebutkan oleh sebagian para ahli tafsir bahawa ketika itu Ismail masih berusia 13 tahun. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan bahawa ketika Ismail masih berusia tujuh tahun. Tadkala dia beranjak dewasa pada usia tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan melalui mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Dan mimpi seorang Nabi adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beliau pun berangkat bersama dengan anaknya Ismail alaihi salam, anak yang saleh, anak yang sangat beliau cintai. Diriwayatkan oleh Ibn Ishaq menerangkan tentang kisah penyembelihan yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim bahwa ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada keluarganya siapkanlah tali dan siapkanlah pisau sehingga keluarganya menyangka bahawa Nabi Ibrahim akan keluar bersama dengan Ismail untuk mencari kayu bakar. Akhirnya mereka pun berangkat ke sebuah bukit. Lalu kemudian pada perjalanan mereka berdua datanglah iblis untuk berupaya menghalangi apa yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis datang kepadanya Lalu kemudian mengatakan kepadanya, Aina turidu ayuhai syaykh? Hendak kemanalah, kemanakah engkau wahai syaykh? Maka dia mengatakan, aku ingin mendatangi bukit tersebut. Untuk apa? kata Iblis. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi mengatakan untuk menunaikan satu keperluan. Lalu kemudian Iblis mengatakan kepadanya, sungguh syaitan telah datang kepadamu dan menggodamu agar engkau membunuh anakmu sungguh ini datang dari syaitan tinggalkan perbuatan itu akan tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan penuh keyakinan bahawa itu datang dari sisi Allah subhanahu beliau seorang Nabi dan Rasul dan mimpi seorang Rasul adalah merupakan mimpi yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan la amdiyanna li amrillah. Demi Allah, aku akan tetap melanjutkan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun gagal dan tidak berhasil untuk menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lalu kemudian iblis mendatangi anaknya Ismail berupaya untuk menggodanya. Lalu dia mengatakan kepadanya, Tahukah engkau hendak kemana ayahmu membawamu? Lalu kemudian Ismail mengatakan kami akan mencari kayu bakar. Maka iblis mengatakan sesungguhnya ayahmu membawamu agar dia akan menyembelihmu. Lalu kemudian anaknya Ismail mengatakan mengapa dia hendak melakukan hal itu? Kata iblis dia menganggap bahwa itu adalah perintah Allah. Maka Ismail alaihissalam mengatakan, kalau seandainya itu merupakan perintah Allah, maka saya mendengar dan taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gagallah iblis untuk berupaya menggagalkan rencana tersebut. Lalu kemudian iblis mendatangi ibunya, mendatangi ibu Ismail, istri Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah alaihissalam. Lalu dia mengatakan kepadanya, Wahai seorang wanita Apakah engkau mengetahui hendak ke mana Suamimu membawa anakmu Lalu kemudian Istrinya mengatakan bahwa mereka keluar untuk mencari kayu bakar Kata Iblis tidak Dia keluar untuk menyembelih anakmu Maka istrinya mengatakan tidak mungkin. Dia lebih rahmat kepada anaknya. Dia sangat kasih sayang kepada anaknya. Lalu kemudian Iblis mengatakan bahawa itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istri Nabi Allah Ibrahim, seorang wanita yang salihah, dia pun mengatakan, kalau seandainya itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, salamna li amrillah, maka kami pun menerima apa yang telah menjadi keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala maka gagallah iblis untuk berupaya menggagalkan rencana tersebut yang pada hakikatnya itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala maka pada saat mereka telah tiba di bukit tersebut maka Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk wahai anakku sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu fandur maghathara maka hendaknya engkau perhatikan apa pandanganmu tentang hal ini maka jawaban Ismail alaihi salam seorang hamba yang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbakti kepada kedua orang tuanya dia mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin Wahai ayah ayahandaku, kerjakan apapun yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu liljabin. Maka tatkala keduanya, ayah Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam, mereka keduanya telah bersepakat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala wa tallahu liljabin Lalu kemudian Ibrahim pun telah didurukan Ismail alaihissalam bersiap untuk menyembelihnya dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahawa Ismail meminta pada saat beliau akan disembelih hendaknya beliau diikat dengan ikatan yang kuat yang menyebabkan beliau tidak meronta khawatir jangan sampai darah tersebut ketika dia mengucur akan menimpa sebagian dari pakaian ayahnya yang menyebabkan berkurang pahala Nabi Allah Ismail alaihissalam. salam dan dia juga meminta agar pada saat disembelih hendaknya wajahnya dibalikkan agar kemudian Nabi Allah Ibrahim as pada saat akan menyembelihnya tidak memandang kepada wajahnya karena dikhawatirkan pada saat Ibrahim melihat kepada wajahnya akan menimbulkan rasa kasihan yang dapat membatalkan keinginan tersebut maka pada saat Nabi Allah Ismail bersiap untuk disembelih maka datanglah panggilan Jibril alaihi salam mendatanginya wa nadainahu ayya Ibrahim pada saddaq darru'ya wahai Nabi Allah Ibrahim sungguh engkau telah menjalankan mimpi yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mimpi yang benar Inna kadzalika najzil maksinin Sesungguhnya yang demikian itulah kami membalas orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Inna hadza wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah merupakan ujian yang nyata yang menimpamu. Wa fadainahu bidzbihin 'adzim. Lalu kemudian kami pun menggantinya dengan sembelihan yang besar dengan sembelihan yang besar sebagai tebusan dari Ismail alaihissalam yang akan disembelih pada saat itu. al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini adalah merupakan kisah yang di sana terdapat pelajaran yang besar dalam kehidupan kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam kesabaran beliau di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu sampai kepada tingkatan beliau bersiap untuk menyembelih anaknya, anak yang saleh, anak yang sangat beliau cintai. Akan tetapi beliau lebih cinta kepada Allah subhanahu daripada anaknya tersebut. Kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah subhanahu melebihi kecintaannya kepada selainnya sehingga beliau rela untuk berkorban, bahkan untuk menyembelih anaknya sekalipun. Demikianlah sikap seorang Muslim. Demikianlah sikap seorang mukmin. Seorang mukmin adalah seorang yang menjadikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kecintaannya di atas kecintaan-kecintaan yang lainnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah Jalla wa'ala mengingatkan katakan kepada mereka apabila orang-orang tua kalian ataukah anak-anak kalian saudara-saudara kalian istri-istri kalian kerabat-kerabat kalian demikian pula harta yang kalian peroleh ataukah perdagangan yang kalian mengkhawatirkan kerugiannya ataukah tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senangi itu lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian kepada Allah dan rasulnya dan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri maka nantikanlah akan datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah azza wa jalla mengancam kalian dengan azab dan siksaannya ketika kalian lebih mendahulukan lebih memprioritaskan cinta kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kalian kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Oleh kerana itu, ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimahumullah. Cinta kepada Allah adalah merupakan kecintaan tertinggi. Seorang mukmin yang cinta kepada Allah melebihi kecintaannya kepada selainnya. Dia akan merasakan nikmat dan manisnya menjadi seorang mukmin. Dia akan merasakan kelezatan iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga perkara yang apabila seorang mukmin terdapat padanya tiga perkara tersebut maka dia akan merasakan kelegatan iman dia akan merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin walaupun dia menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan berat dalam kehidupannya yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya yang kedua tatkala dia mencintai seseorang dia tidak mencintainya melainkan karena Allah jalla wa ala yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. al muslimin rahimahumullah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wanasi ajma'in tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dicintai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya daripada anaknya bahkan dari seluruh manusia kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh terbalaskan oleh kecintaan kita kepada harta kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada seluruh manusia, bahkan terhadap diri kita sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Hisham bahawa satu ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah demi Allah sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri mendengarkan hal itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaihi min nafsik hatta akuna ahabba ilaika min nafsi demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidak sempurna keimananmu hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan sekarang wahai Rasulullah demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang telah sempurna keimanan wahai Umar. Sekarang telah sempurna keimanan wahai Umar." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cintailah Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kalian terhadap segalanya. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kalian kepada diri kalian sendiri demikian pula kepada seluruh manusia. Bukti kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan syariatnya. Menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka buktinya hendaknya kalian mengikutiku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Adalah untuk menjadi hamba-hamba yang berserah diri hanya kepadanya. Menjadi hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam beribadah kepadanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah mereka senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya oleh karena itu tujuan utama kita dalam kehidupan dunia adalah menjadikan setiap aktivitas kita menjadikan setiap amalan kita adalah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sebagai hamba apapun yang kita lakukan maka tujuan kita adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Jalla wa ala telah ridha kepada seorang hamba Itulah kenikmatan yang terbesar. Itulah harapan setiap hamba agar mereka mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha." ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله جل وعلا telah menjanjikan kepada kaum mukminin dan mukminat bahawa mereka akan meraih surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan mendapatkan tempat-tempat tinggal yang diridai yang mereka senangi dan mereka akan merasakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah merupakan perkara yang terbesar itu adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba zalika huwal fawzul azim itulah kemenangan yang besar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi Allah azza wajal mengatakan kepada penghuni surga ya ahlal jannah wahai penghuni surga maka mereka pun mengatakan labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadayk kami memenuhi panggilanmu ya Allah dan kebaikan seluruhnya berasal darimu ya Allah Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada mereka Hal radhitum Apakah kalian telah hidha Mendapatkan segala macam kenikmatan yang kalian rasakan dalam kehidupan surga Maka mereka mengatakan wama ma lana la nagza ya Rabbana Wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik Bagaimana kami tidak hidha wahai Rabb Engkau telah memberikan segala sesuatu kepada kami yang engkau tidak berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, Ala u'atikum afdala min zalik. Maukah aku berikan kepada kalian yang lebih awal, yang lebih utama dari segala kenikmatan surga yang kalian rasakan? Lalu kemudian penghuni surga mengatakan, Wa ayyu shayin afdal min zalik. Apalagi yang lebih awal, yang lebih utama dari itu semua ya Allah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka uhillalakum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan aku telah menghalalkan bagi kalian keridaanku aku telah ridha kepada kalian selama-lamanya sehingga aku tidak akan pernah lagi murka kepada kalian inilah tujuan hidup seorang hamba agar seorang hamba meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah azza Wa Jalla mencintainya dan meridainya dan menjadikannya termasuk di antara hamba-hamba yang meraih kenikmatan di sisinya di dalam jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, jauh dari berbagai niat-niat yang dapat merusak ibadah, dari niat riya, dari niat sum'ah dan niat-niat yang lainnya. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan menerima amal ibadah kita, salat kita, demikian pula kurban-kurban kita dan yang lainnya dari berbagai macam jenis amalan saleh. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.